Hala, maite eguni egunon? Bai, egunon. Orduan, etorria zira ipatzeko hontan bizan bizanden biltzak nagusia, eta hori da federazioa. Hemen departamentoan muntatu dena AFP eta GP zer, dira horiek? Uh, lehenik eh, AFP, beraz Francesez raiten den bezala, Asociación Foncier Pastoral, ordeon da hartzain lujen elkartea. Eta orduan, elkarte hortan nor, eh, dira? Ordean, diabeak eh, eta ere um, uh, erria, etxeak batu lujak eta diabeak batuzte ere uh, aniz Eta elgarrekin antolatzen dugu nola, nola berden den mendi hori garbitu, nola berdiren diren bideak eta arrainatu eta ura ere uh, ardientzat eta kabalantzat, eta hartako egina da, behaz, uh, eh, elkarte hori. Hora, bai, elkarte hori eh, badira frango, bada arrosan, baina badira beste eskualde batzuetan, ere nun dira horiek? Eh? Uh, bai, badira amabi eskualegian, ordeon uh, badugu baino uh, atarratzen, uh, bertze bat saran, bertzea ainoan, bertze bat luson, makean, lekornen, bidarrin, arrosan. Eta gero, badira beste lau elkart bihar noan. Eta orduan, eskualerian eta bihar diren elkarte ez dira goi aldeko lugaldeak, ez dira sindikatuak Ez bat ere, ez dira sindikatuak, aparte dira, eta bada histori bat... Uh... Eh, Ordean maite, zer antolatu nahi duzie? Badakigu azlen eh, lana eh, kanbiatzen ari dela, galdeak eta ahangurak baditugu, inguramenaren uh, partez, eta ere ikusten dugu badirela geotage eta gutio ardiak eh, mendian, eta denbora berian, agusagailu aktibitateak garatzen eh, ari dira. Ordean, irut taldeak muntatu dugu, hori deliberatu dugu, Lehen taldeak uh, gai hau eh, barnatzen du, mendian eh, garatzen ari diren aktivitateak nola zein du, eta zer araudi plazan ezari. Bigarren taldeak bestelan bat uh, segitzen du, Ordeon, aztertzen du uh, administrazio egoera zailak nola deblokatu gizona debatearen erdian izahiz. Eta irugarren taldeak turisteri ongi espikatu zer den gure lana eta eien egin moldea nola egokitu kabaleri buruz. Beraz, badituzue, beraz gogo frango abiatuak, erregularki bildu eh, ama bostegun guziez. Eta, bai hori da, bai. Ala, eta guai, eh, biltzaren nagusi hortan, ze deliberatu duzue? Ordion, eh, nahi dugu, eh, partalde bako eh, bakotxaren dretsuak ezagutzeko um, antolatuko dugu formakutza bat. Eh, bestalde eh, nahi ginuke egun bat antolatu, mendia irabiltzen duten elkarte guziekin, eta azkenian guk nahi eh, duguna da, mendiko politika orokor bat, elgarrekin plantan ezartzea.